आसगर तकू लोली सुण सवा त सही आसर तकू लोली सवा त सही तोड़े गुरबतिया तसई आसर हैली कासम तॾहिं सोना वे किन गया है अली कासिम तदा सोहणा विचेरा किंगिए अय अली कासिम तदा सोहणा विचेरा किंगिए सोहणी पहचानी उते णी पहशानी उत मकन सुना कण गियाली तॾा सोणा विसरा कमा बचड़ा तॾहिं उठे जवानी के अदा बचड़ा तॾहिं उठ दे जवानी किन गए जाने वाला हथ अते मुंदरी जानी किन गए जान रमजारायुत युत द पहरा किन गिये है अली कासिम सदा सोना विसरा किन गिये